Նախորban նորությունների մասին համարոտ։ Իրադրությունն առաջնագծում։ ԼՂ նախագահ մասնակցել է Գետավանցի ազատամարտիկների հուշահամալիրի բացմանը։ Արցախում առաջին անգամ անցկացվում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարական է տվել։ Այսօր լրագրողների համերաշխության միջազգային օրն է։ Ադրբեջանում գրանցված երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանում։ Հայաստանի լրագրողների ֆուտբոլի հավաքականը Լիտվայում կմասնակցի միջազգային ավանդական մրցաշարին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 330 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության զինվորական դատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Արտավազ Թարությունյանին։ Քննարկվել են երկու հայկական հանրապետությունների համանուն գերատեսչությունների միջև փոխգործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արտավազ Թարությունյանն ասել է. Այդ աշխատանքային հիմնականում կապված կայազոնի զինվորական դատախազությունների կատարած աշխատանքների ամփոփմամբ, աշխատանքների արդյունքում ձեռք բերված արդյունքների վերլուծմամբ, հետագա անելիքների նախանշմամբ, այցելում զորամասեր, հանդիպում նորակոչիկների հետ, նախագահ Բակո Սահակյանի հետ քննարկվեցին բանակաշինության հետ կապված հարցեր։ Նշվեցին այն ձեռքբերումները, որ ունենք այս անցած ամիսների ընթացքում եւ աշխատանքները, թե ինչ պետք է արվի, որ արդյունավետությունը ավելի բարձրանա եւ կողացնի ոչ միայն մեզ, նաեւ ազգաբնակչությանը, ինչ շատ կարեւոր է։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂ գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազի տեղակալ Արսեն Սարդարյանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 7-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Գետավան գյուղ եւ մասնակցել Արցախյան ազատամարտում զոհված գետավանցի ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է նման նախաձեռնությունների նշանակությունն ազգի նվիրյալների հիշատակը վարպահելու եւ մտաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության տեսանկյուններից։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների օգեկությամբ երեք այցելել է Գանձասարի վանք, ուր տեղի է ունեցել հրաշափարի արարողություն։ Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում կատարվել է աղոթք, որից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսին բարիգալստյան խոսքով ողջունել Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Նա բացառիկ եւ պատմական իրադարձություն է անվանել այն, որ Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիսն առաջին անգամ անցկացվում է Արցախ աշխարհում Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում եւ Գանձասարի վանքում շնորհակալություն հայտնելով նորին սրբության այդ բարձր պատվին արժանացնելու համար։ Այնուհետև ներկաներին իր հայրապետական օրհնությունն է բերել Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Փարք եւ գոյություն բարձրացնելով առաստված Արցախի անկախության 25-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակներում Արցախ այցելելու հնարավորության համար։ Մենք եկել ենք մեր օրհնությունը բերելու Արցախի մեր քաջարի ժողովրդին, եկել ենք մեր զորակցությունը բերելու Արցախի իշխանություններին, եկել ենք օրնելու հայոց բանակի խիզախ մարտիկներին, որ เป զի նրանց բազուկը միշտ հաղթական լինի եւ Աստծո օրհնությունն ու պահապան Սուրբ Խաչի զորությունը բոլոր ժամանակներում ուղեկից լինեն նրանց, ասել է Նորին Սրբությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մասնավորապես անդրադարձ է կատարել աղոթքի կարևորությանը, որը հավատքի զորացման աղբյուրն է։ Նորին Սրբությունն աղոթել է հայոց բանակի նրա հրամանատարների եւ զինվորների համար։ Վերջում պահպանիչ աղոթքով հայոց հայրապետը հայցել է երկնավորից որ เป զի Արցախ աշխարհը ոչ մի փորձության չընթարկվի եւ ապրի խաղաղության, սիրո ու առաջընթացի մեջ։ Հրաշափարի արարողությունից հետո վանքի տարածքում գտնվող Մատենադարանի շենքում տեղի ունեցել Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստ։ Արարողությանը ներկայան եղել ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը եւ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ինչպես նաեւ զինվորներ եւ վանք գյուղի բնակիչներ։ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Պոպովին, Օրլիքին եւ Անդրիոյին, նաեւ ԵԱԿ գործող նախագահի Լեռնային Ղարաբաղի հարցերով անձնական ներկայացիչ Կասպր Շիկին։ Քննարկվել են Ղարաբաղյան կարգավորման հրատապ հարցերը, այդ թվում այս տարվա մայիսի 16-ին Վեննայում ու հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման եւ ընթացիկ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին ու շփման գծին։ Աշխատանքային այցով Ուրուգվայում գտնող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան-Ուրուգվայ падգամավորական բարեկամական խմբի ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը հանդիպում է ունեցել Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Խերարդո Ամարիժայի հետ։ Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից Էդուարդ Շարմազանովը նշել է, որ Հայաստանն ու Արցախը հանդես են գալիս հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման օկտին եւ հավելել, որ Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացմանն այլ ընտրանք չկա։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը պարտությամբ նշել է, որ հայ-ուրուգվայական հարաբերությունների խորացման հարցում զգալի դերակատարություն ունեցել է եւ այժմ էլ շարունակում է ունենալ հայ համայնքը հանդիսանալով կամուրջ երկու պետությունների միջև։ Առանց ուժեղ Հայաստանի ուժեղ Լեռնային Ղարաբաղ Արցախ չի լինի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի ուժը Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Սփյուռքի միասնության մեջ է։ Ըստ падգամավորի, ապրիլյան լարվածությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղում համապատասխան դասեր են քաղել։ Այդ իրադարձությունների կրկնվելը բացառելուն ուղված միջոցառումներից զատ Ղարաբաղի հասարակության շրջանում արմատավորվում է նոր մտածելակերպ, անվտանգության խնդիրների հանդեպ նոր մոտեցում։ ՀԱՊԿ-ում համաձայնեցրել են հավաքական անվտանգության խորհրդի հերթական նստաշրջանի օրակարգը, ծրագրված է այն անցկացնել Երևանում։ Գազམ་ակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտնել է, որ ՀԱՊԿ-ն նոր գլխավոր քարտուղարի անունը կհրապարակվի հոկտեմբերի 14-ին Երևանում ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ նոր գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի ներկայացուցիչ է լինելու։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մեկ տարի է ինչ ընթացքի մեջ է Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզի նոր շենքի շինարարական աշխատանքները։ Ինչ փուլում է այն եւ վերջնական ինչպիսի տեսք ունենա։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Շինարարության ընթացքը մասնագետները գնահատում են բավարար։ Սա այն եզակի կառույցներից է, որն ընթացքում նախագծային փոփոխությունների չեն թարգվեց։ Ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանի խոսքով Ֆինանսը լավ է գնում, բարեբախտաբար պատվիրատուն նաև ճարտարապետական հսկողություն է պատվիրել, նախագծող հիմնարկի ծուր ֆինանսական իրավիճակի պատճառով անգամ պետությունը հաճախ ուրեմն տեխնիկական հսկողությունը ճիշտ է իրականացնում է, բայց ֆինանսականը չի իրականացնում, որը իհարկե շատ վատ է անհրաժարվում ցանկացած շինարարության վրա։ Ճարտարապետի հավաստմամբ նախադպրոցական հաստատությունը լինելու է ժամանակակից նորմերին համապատասխան, փոքրիկների համար ստեղծվող պայմանները հարմարավետ են լինելու պահանջները բոլոր, որոնք կան ընդհանրապես մանկապարտեզին դրված, մենք նախագծային այդ փուլում կատարել ենք, անգամ իր հակառակ նրան, որ պատրիոտը ուշ փորձում է ավելի սուր պայմաններով ստանալ իր ցանկալի պայմանները, բայց մենք ընդդեմ ենք նրան, որ այն բոլոր պահանջները, որոնք կան, եւ սանիտարական, եւ նախագծային ճարտարապետական, այդ բոլոր պահանջները կատարենք եւ մանկապարտեզը ունենա իր բոլոր քննական խնդիրների սպասարկող ամեն ինչը Նախկին մանկապարտեզը հնարավորություն ուներ իր հարկի տակ առավելագույնն ընդունել 100 մանկան։ Նոր կառուցվող նախակրթարանի հնարավորությունն այդ առումով ավելին է։ Նշենք, որ շինարարությունը մեկնարկել է անցյալ տարվա օգոստոսին։ Ավարտը նախատեսվում է հաջորդ տարվա մայիսին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստի ավարտին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Անկեղծ իրատեսական մոտեցումները իրենց արդյունքներն ունեցան, սակայն հասարակությունը մնաց դեռևս բևեռացված։ Հասարակության եւ կառավարության միասնական ջանքեր են անհրաժեշտ։ Դրա համար նոր սկիզբ է պետք, պետք է մտածել բոլորի հաջողության մասին եւ շանս տալ նոր կառավարությանը, ասել է նա եւ նշել, որ ինքը հրաժարական է տալիս։ Այսօր լրագրողների համերաշխության միջազգային օրն է։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Լրագրողի հավատամքը ճշմարտությունն է, որը ունի սահման, այնպես ինչպես ոչ միայն լրագրողների, այլև մարդկային համերաշխությունը ընդհանրապես։ Այն նաև լրագրողներին համախմբող գաղափար գործոն է։ Որքան համերաշխ կլինեն նրանք այդ գործոն գաղափարին դավանելու, այն լուսաբանելու եւ ընթերցողին հասցնելու հարցում, այնքան հզոր կլինի նրանց խոսքը, այնքան արժեքավոր կլինի այն ճշմարտությունը, որի կարիքը հասարակություններն ու պետություններն ունեն բոլոր ժամանակներում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով լրագրողների համերաշխության միջազգային օրվա արդիվ մաղթում եմ բոլորիդ առողջություն, լավատեսություն եւ բարեկեցություն։ Մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Այսօր նաեւ գրագիտության միջազգային օրն է։ Դա այն միջազգային օրերից մեկն է, որը նշվում է ՄԱԿ-ի համակարգում։ Այն հիմնվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 1966 թվականին անգրագիտության վերացման ուղված կրթության նախարարների համաշխարհային գիտաժողովի ժամանակ որը կայացել է 1965 թվականի սեպտեմբերին։ Միջազգային լրահոսից Թուրքիայում գործող հայկական առաս հրատարակության կողմից տպագրվել է հայերի ու հայկական մշակույթի մասին պատմող երեխաների համար նախատեսված ովքեր են այս հայերը ճանաչողական գիրքը։ Թուրքերեն լեզվով հրատարակված գիրքը տեղեկություններ է տալիս հայ ժողովրդի պատմության, հայրեն լեզվի, հայկական երաժշտության, կրոնական ավանդույթների ու սովորույթների, հայկական խոհանոցի, ժողովրդական պարերի, ազգային հագուստների, առանձների, պոեզիայի խաղերի մասին։ Տեղեկություններն ավելի հետաքրքիր դարձնելու նպատակով օգտագործվել են բազմաթիվ թեմատիկ նկարներ ու լուսանկարներ։ Նշվում է, որ երեխաների համար նախատեսված այս ձեռնարկի տպագրությունը կարևոր է հատկապես Թուրքիայի դպրոցներում հայերի, հույների ու քրդերի նկատմամբ սերմանվող բացասական վերաբերմունքը փոխելու տեսանկյունից։ Ստամբուլի Սամաթյատ հաղամասում գտնվող Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցու խորհրդի նախագահ Եսայի Դեմիրը եկեղեցու Բաքում կայացած բարեգործական ընթրիքի ժամանակ հայտարարել է, որ Ստամբուլի հայ համայնքը ներքաղաքական լարվածության պայմաններում հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձը, գործինյալների դեմ պայքարը, երկրում իրականացվող ահաբեկչությունները մոտ 500 000 դոլարի վնաս է կրել։ Նախորդին տեղական ժամանակով ժամը 20:57-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Երկրաշարժի օջախը գտնվել է Ադրբեջանում երկրի մակերևույթից 20 կիլոմետր խորության վրա։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նոյեմբերյանում 3 բալ ուժգնությամբ։ Մարզասերների համար Հայաստանի լրագրողների ֆուտբոլի հավաքականը սեպտեմբերի 9-ից 11-ը Լիտվայի Դրուսկինինկայ քաղաքում կմասնակցի միջազգային ավանդական մրցաշարին։ Լիտվայի լրագրողների միության նախաձեռնած մրցաշարում ընդգրկված են նաև Լատվիայի, Լեհաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Հունգարիայի, Ռուսաստանի, Եգիպտոսի ու Չեխիայի լրագրողական թիմերը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է